deskonfinamendua hasi denetik, konfinamenduak ekarri irakaspen onak fitegi baztertu direla ohartu da Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseilua. Deia da raiotzeko parte hartzaile aktibo izaiten segitu nahi du, duela ogoita urte sortu egiturak, Euskal Elkargoaren dako, organo konsultatiboa baino gehiago dela dio Paskalindo Garapen Kontseiluko presidenteak, eta krisiaz bederatzi irakaspen izen buruko dokumentua tresna ona dutela autetxiek politika ezberdinen aintzinatzeko gehitzen du Paskalindok. Berriz oartu gira mila gauzetaz, oain eh, nola lotu lanari eta uste dut, garapen kontseiluak proposatzen duena, bide ona dela, uh, jendeak nahi du natura gehiago, jendeak nahi du uh, uh, transizio ekolosikoa fiteago egin dezagun, jendeak nahi du duintasun batean bizi uh, gure egialdean, jendeak nahi ditu uh, bertzeak lagundu, elkartasunaren uh, naikeriak atera dira ipar aldean. Beaz, gauza horiek, nola gauzatu, biztanena politika publikoak lagunduko dute, erritarrek edo erritarrok badugu gure artean gauza ainitze egiteko, baina bien artean bada lotura bat egiteko eta lotura horren egiteko garapen kontseilu hor da. Jakin norbera izan ditaikela Ipar Euskal Herriko garapen kontseiluko kide, boruilean izanen da biltzar nagusia, autagai izaiteko, sehetasunak, sozietezibil marratxo pibask.com webgunean.